A naša akida nije ono što teoretišemo ispred mikrofona, nego ono što radimo i ono što praktično realizujemo od našeg šehadeta, to je naša praksa i to je definicija imana kod mu sunata od džanata da djela ulazi u sastavni dio imana pa je naš iman ono što radimo i što pokazujemo svojim djelima i svojom praksom naš iman je naša dava i kako se u njoj od te naše dave su i ovi naši mestidi. I ova naša hutba danas, koja ima za cilj oživljavanje sunneta i pokazivanje praktično ljudima stvarnosti ove naše vjere kroz praksu da vide ljudi šta je naša vjera i kako ona praktično izgleda. Očišćena od bilo kakve nasrene tradicije strasti i bilo čega drugog. Međutim, mnogi osporavaju ovu našu davu i kritikuju ove naše mestide i kritikuju ove naše džume i hutbe i kažu da nije mudro i da nije dobro osmišljeno i da nije pravi trenutak i razne druge šubhe po ovom pitanju začuju. Međutim, Istina je da kad ovakve postupke i ovakva osporavanja vratimo na Kur'an i sunne, rezultati će biti teški i mučni i bolni. Za svakoga ona, onoga ko se ne se našao na strani da ovu stvar osporava. Zašto? Zato što svaki pojedinac ili žemar koji se ovome suprotstavlja, čemu se ovu stvari suprotstavlja? Svaki pojedinac ili svaki žema koji zabranjuje i odvraća od ovakvih džuma i ovakvih hutbi gdje se oživljava sunet, šta on u stvari zabranjuje i od čega odvraća? Vratimo se na Kur'an. Kaže uzvišeni, opisujući mu'mine. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض mu'mini i mu'minke su jedni drugima zaštitnici, štićenici. Šta rade mu'mini? Šta je njihovo osnovno svojstvo? Je'muruna bil ma'u ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar. Naređuju dobro i zabranjuju zlo. Šta mi ovim hutbama naređujemo? I šta želimo? Želimo oživljavanje sunnata. Želimo dar. Želimo poziv, čisti poziv u tevhid i čistu akidu. Molim Allah samo ta da nas sve na ovom skupu učini od onih koji su od ovih mutlina koji naređuju to. Naređuju ovo što mi danas radimo, to naređujemo i to ne pozivamo. I to je sigurno od dobra. I to je poznato niko od učenjaka kroz istoriju nije dočitao ni što drugo osim na oživljavanje koji je važiv kad zamre. A kad je zamro ako nije danas? Naređuju dobro i zabranjuju zlo. A zabranjujemo zlo. Koje je to zlo? Nemojte ići kod novotara. I nemojte njima davati podršku. To je zlo. I to je očito zlo. Može neko reći da nije. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas obuhvata znači ovog ajeta. ويقيمون الصلاة يوضع نماز ويؤتون الزكاة يدايو زكاة ويطيعون الله ورسوله يتكرار يسأل الله ينبغي التصريف صلى الله عليه وسلم Ulajke te, jerhamuhum Allah, ovima će Allah sigurno da se smiri. Ovo je Allah stvarno kada ga nas se A ovima koji su postupili suprotno i koji ovo osporavaju, šta usporavaju? Neko zlo. Jer osporavaju neko zlo koje mi pozivamo. Šta je? Usporavaju ovaj hajde, obraćaju od njega. Bore se da Onaj stavio u ustaju. A tako Allah nije opisao da tako vjernici izgledaju. I da to nije posao. Allah subhanahu wa ta'ala nas je podučio i opisao da je to posao munafika. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض منافق منافقين سيدني الدروسي يأمرون بالمنكر نريد اليسلوب وينهون عن المعروف أزغاني يشتدوا naređuju nam da idemo slušati novotarske hudbe, da se sa njima zbliži, da njima nagnem, da se sa njima ujedini, da se sa njima povratim, da ih podržim. Ovo je munčer. Ne može niko reći da to nije munčer. To nam naređuje. Zabranjuje nam šta nam zabranjuje. Od čega nas odraše? Subhanallah i Molim ona ovaj stara tajna da mu se smili. I svima onima kojima još ove stvari nisu jasne. Zašto dolaze osporavanje? Dolaze osporavanje i razne optužbe da na ovakav način i ovo mudro sad. Zato što vodi ka suku. Zato što vodi ka nesuglasnom. Subhanallah ilahim. Tome još nije jasno da je Allah subhanahu wa ta'ala poslao Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam sa Kur'anom i šerijatom da se šta? Zbliži s nekim. S nekim. Da se suprostavi svakom zulom, a najvećim zulom je širk. Da odvraća od širka i da poziva u crkvi, da zabrani zlo, da zabrani je zlo i da poziva kad odvraća. Može li pametan insan zamisliti da je moguće danas odvraćati od širka kad je sad gotov svijet u širku i kad su rijetki, rijetki pojedinci se spasili od toga, da je moguće pozivati u tom i odvraćati od širka, a da ne bude sukob? Kako će da ne bude sukob? Kako da izbjegneš ti konfrontaciju? A pozivaš ljude da napuste ono na čemu su što Kako ćeš izbjeći konfrontaciju sa mušicima koji vole svoje širke? Kako ćeš izbjeći sukop sa onima koji livar i uzmaju kravata? Kako ćeš izbjeći sukob sa svakim mušćudom iz nauča? Kako ćeš izbjeći sukob sa onima koji prodaju, djeluju i žele da manipulišu svijetu? Kako će ti izbjeći sukob? A da uspiješ u dalje da istovremeno i davetiš. Da li je to moguće? Da li je ikad bila dava da nije bilo sukoba i neprijatelja dava? Nije nikad bila. ولكل نبي جعلنا وجعلنا لكل نبي عدوا dali smo svakom vjerovjesniku da ima neprijatelj. وجعلنا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا تقوى في ذلك بث لرؤية سليمة نافية شياطين الإنس والجن شيطان يسكن جنس قبلي فهوش سبكي نبي سبكي نبي إمو نافية في هوش الدعوة دليما نافية دليما كونفرتاجة إنه مدر بأس كذلك تزيرامو da se ljudima objašnjava, da se ljudi podučavaju, da se ljudima iznosi bruka, nije mudro to. Nije mudro danas. Kad kažemo ruke se, nemojte nikoga dirate, ljude samo upozoravajte i pozivajte. Danas nije mudro. Kako će biti mudro kad dođe vrijeme i kada nas ova dava dovede do iskušenja koje slijedi? I kad ne bude poslije bilo ruke sebi, i kad se bude morao braniti, kako će onda biti mudro? Šta će onda biti mudro? Ako danas nije mudro pozvati i uspostaviti dokaz i objasniti. A čemu mi drugo pozivamo? A čemu mi drugo pozivamo? Dakle, neka svako zna da pozivamo Allahu je subhanahu wa ta'ala vjeru, isto je akidi, šerijat, sunnet, oživljavanje sunneta zaustavljanje novotarije, sprečavanje novotarije. Neka svako zna da pozivamo da se učini kufr u taguta i da se vjeruje samo u Allaha. Neka svako zna da pozivamo u nepokornost tagutima i novotarima, a da pozivamo u pokornost Allahu i poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi sallam. Neka svako zna da je to naša dana. Oni koji se ovoj su suprostaju, a pozivaju nas nekakvom jedinstvu, neka znaju da nikada jedinstva neće biti dok se ove stvari smjelo ne prihvate i za njih stane. Jer ova dava i ova vjera ne može se Dok se smjelo ne prihvate i dok se iza ove dave hrabra stane. A pa Allah subhanahu wa ta'ala garantuje da je Wallahu veliju mustaqim. Allah je zaštitnik mustaqina. Oni koji su bogobojani. Pa je mudro biti bogobojani. A nije mudro uliziva se i naginja se na svaku stranu. Neće biti dokle god se kod nas ne ostvari nekoliko stvari koje će nas odvojiti od širka i mušnika, od novotara i novotarija. na temu je napisao Šejh Hanut na tih, čitav jednu rečavu. Iste rečave sam izdvojio te momente bez kojih nećemo mi biti odvojeni od krivog puta. Kako da se spasimo od krivog puta i kako da ostvarimo Edvara Orbala, kroz četiri, kroz nekoliko stvari, pet stvari. Prvo, neće se očiti kod širka i mušrika dok ne budeš se suprotstavio njihovim strastima i dok ne budeš ostavio slijedjenje njihovih prava. To je prva stvar. Kažu uzvišeni u lajini tebate ahvaama. من بعد ما جاء من بعد, بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير nakon što Allah subhanahu wa ta'ala objašnjava šta, neće sudur židovi kršćani biti zadovoljni, volam tarda anke li hudu, volam nasara, hatta se teđa ili letam, neće židovi kršćani biti tako zadovoljni dok ne bude slijedio njihovu vjeru. Pa Allah stala tada nas obavještava da oni s nisu zadovoljni dok ne budemo njihove vjeri. A onda nam zabranjuje. Objašnjavam da neće biti zadovoljni s dok ne budemo slijedili njihovu vjeru. A onda nam zabranjuje ona i niste varu. Ako bude slijedio njihove strane, ne njihovu vjeru, nego strane. Pa zabranjuje šta? Da se slijede njihove strasti. Ako bi slijedi njihove strasti, ba'da lebi ja'ke min al nakon onoga što ti je došlo od znanja, ليه ما تكون مجال شنزاك من تود الله شد ما قول ما شاء الله ففي السهل فاحكم بينهم بما أنزل الله سوري نجمي ما قول نشتكي الله بياريو ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق Ne uslijedi smuhu restrasti i odpali istim koja je toga. Nemoj ti ne strasti na pravičnije koja će dolazi. Šta je ovo što se oko nas događa? I kakva je ovo dama koja nas poziva ta gucu i novotarima na izbližavanjima i jedinstvima razom? Ako je ono šta? Ostavljanje, slijedjenje njihovih strasti, da tako, bez ikakve slijedjenje. slijedjenje njihovih strasti, čiji strasti? Savutskih i novotarskih. Jer novotari hoće da mi šta? Njih slijedimo, njih slušamo, to su njihove strasti. A nama zabranjeno, treba da radimo sve kontra. ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. Nemoj slijediti njihove strasti. I opomeni da te nikako ne, ne bi iskušali od nečega što ti Allah objavio. Od samo nečega. Od dijela. Znači ništa ne ostavlja, ni jedan dio od onoga što ti Allah stano tada objavio. Pa im se vanno, ako to ne opremu, fa'alam annama yuridu Allahu yusibahu bi ba'di dhunubihim. Ako se okrenu i neće da te poslušaju. Znači, uporno traže od tebe da slijediš njihove strasti i da ostaviš nešto od onoga što se objavljuje, pa ako se poslije toga okrenu, hoće to, navraćaju se i odraćaju se, šta? Nemoj se žalostiti. I nemoj da ti je žao zbog nekakvog nejedinstva. I nemoj tugovat za jedinstvom sa svakim. Zašto? Zato što sam znaj da Allah želi da ih kazni zbog nekih njihovih grijeha. Zato im se to događa. ثم اجعلك على شريعة من الأمر تتبعها Zatim smo te, nakon što Allah subhanahu ta'ala govori o židovima i blagodat ga prema njima i kako ih upućuju, daje im uputu, kaže šta? A tebi, tebi Muhammeda, tebe smo učinili na šarijat. Dali smo te šarijat i propis u stvari. Sve tebija i onda taj šarijat je to. To nas se privodi. Ona se tebija ahva alladine la ja'lamu. Nemoj nipošto svijeti strasti oni koji ne znaju. Oni koji ne znaju. Koji su ovi, ko, ovi koji ne znaju? Koji su to koji ne znaju? Čije strasti nemoj nipošto slijedi. Nego slijedi šarijat koji se objavljuje. Koji su to ako to nisu demokrata? Ako to nisu razni sekularisti? Ako to nisu novotari? I ako to nisu razne institucije predstavnici tih institucija koji žele da produže udoban život u okviru ovog saborskog sistema i koji ne žude za rušenje ovoga što imaju te šarijete djece. Nemoj svjesni ove strasti, zašto? Zato što inače što ti slijedili ove strasti? Zato što se strahe, zato neugodnosti, sami, vidiš malo nas je, teška situacija, Jel tako? Tražiš sebi pomoć i zaštitu, jel tako? Ali ne ovaj svijet njihove strasti, onih koji ne znaju zašto, sa im nam daju manjice min Allah ja. Oni ti ništa od Allaha ne mogu pomoći. Zašto? Zato što kad uzmeš njih i budeš slijede njihove strasti, onda nema ti pomoći od Allaha. Znači imaš isto. Ti da slijediš njih, ide Allah. Ako slijediš njih, niko ti neće pomoći od Allaha. A ako se pokoriš Allahu, والله ولي المتقين الله يبارك فيك متقين الله يبارك فيك متقين ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ako bi ako bude slijedi njihove strasti nakon onoga što ti je došlo od znanja ne ima ti od Allaha nikakvog pomagača ni, ni zaštitnika ni zaštitnika prema tome ovo se mora ostvariti ne smije se ići za njihovim pratima. Allah subhanahu wa ta'ala onome ko bude išao na njihovu ruku. Šta to znači na njihovu ruku? Bude im prilagođavu. I išao i porastao se onako kako njima godi, nema mu pomoći od Allaha. Ima protiv srce? Allah subhanahu wa ta'ala ovi ajeti su doslovni. Ne treba im nikakav test ti od Allaha nikakvog pomagača. Kome? Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. A ako pusti njeg, ako njemu nema, zašto bi nekome bilo pomagača i zaštitnika od Allaha, pusti njega Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Druga stvar, koja se mora ostvariti, da bi se očistili od širka i mušrića i da bi naš, naš put bio ispravan, čist i pravi, je šta? تبدين نتوكورني نتوكور الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى الله سراجي نتوكور كم مشركنا كافر ما نور تعالى سراجي نتوكور أمين تكورنس إذا يصيبنا نور يا الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم A asabikum, pa tam ako tako, nije njima se pokoriti, ako se pokorite kafirima, on će vas vratiti ponovo nakon vaše u kufru. Opet će vas vratiti u Pa gdje ovo raginjanje? Gdje je u početak? Kud, kud Vratit će vas i dok nas ne vrati na put. ti tutiru fariqan min ahli kitabi rade i malikom kafirin. Ako budete slijedili jednu skupinu od ahli kitabija, neke od njih ahli kitabija, vratit će vas nakon vaše vjere da budete ponovo kafir. U prvom ajetu općenito kafir je zabranjeno svijet, U drugom ajetu posebno ahli kitabija. U brojnim ajetima zabranjeno slijediti, zabranjeno se pokoravati, وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيله ako se pokoriš većini na zemlji, odreće ti se Allahu subhanahu wa ta'ala puta. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم الشيطان objavljaju svojim štićenicima da se sa vama raspravljaju. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. A ako se njima pokorite, kome ovima koji čak su razne šume i ubacuju, ako ih poslušate i njima se pokorite, vi ste onda Pa je šta? Zabranjeno pokoriti se kafirima. meni ne smije biti pokoran kafirima. Prema tome ne smije biti pokoran ni, ni novostan. Pogledajte, kome nije jasno. Pogledajte kad je ova notarija se proširila i kad je uzela mala. Davno, nije danas. Nisu skoro bilo. To je davno bilo. Veoma davno. Učenjaci su, kako ćemo znati da je davno bilo? Pogledajte, učenjaci su veoma rano, veoma rano imali problema sa, sa novotarima i pisali kako se prema njima treba odnositi i kakav je njihov propis. Pogledajte imam Ahmeda, Rahmetullah Ali, šta on govori o novotarima? Pogledajte njegove učenje, imam test Testet, Pogledajte se njihove učenike, njihovog učenika, imam Barbahari u svojoj knjizi Šerta Sunne, kaže ađabu Ljavme, l-Jaume, men jed'u ila sunne. Wa a'đabu minhu, men jesteđibu u etakasa. Sudan je danas čudan, onaj ko poziva sunnetu, a još veći čudak onaj koji se odazove i prihvati. Kad je ovo bilo? Davno bilo, znači, draga braća, davno bilo. Imam Barbahari je preselio 329. godine po znači u 7. stoljeću. A svi ovi što sam spomenuo malo prije su živjeli prije njega. Imam Laliteji je preselio 418. godine po A sabrao dva toma djela, veliko djelo, ono o starima, novo starima, šta su učenjaci govorili o njima, već dosta se naslagalo sve i, i novotarija je bilo šta? Veoma, veoma raščisti. Prema tome, nepokornost. Traži se šta? Od mu'mina se traži nepokornost naspram, naspram nevjernika. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا kad bismo htjeli u svakom gradu i poslali onoga ko će opominjati. U svakom gradu poslali onoga ko će opominjati. Kada kutija im kafirin. Pa niko što ne smijeli kafir. Nemoj niko što da se pokoriš kafirin. وجاهدهم به جهادا كبيرا i bori se njime čine. Kur'anom protiv njih, velikim džihadom. Kur'anom se bori protiv njih velikim džihadom. Šta je ovo danas što, u što nas pozivaju? Šta je to što nas kritikuju? Zbog čega? Što nećemo da poslušamo kafire i munafike, a Allah subhanahu wa ta'ala vjerovijesti su zabranili su. Ja ejuhan nabiju taqillah, o vjerovijestiće budite Allaha, wala tuti il kafirina wal munafike. I nemoj nipošto da slijediš kafire i munafike. Nipošto njima nema da se pokoriš. Nas suprot toga, ja ejuhan nabiju, džahidin kufara wal munafike. O vjerovijestiće, bori se protiv kafira i munafike. To je nama naređeno. a nije nikakvo prilagođavanje i pokoravanje njima. Treća stvar, dakle prvo, ostavljanje slijedjenje njihovi strasti. Drugo, naređeno je nepokorno da se bude njima. Treći, zabranjeno je da se makar malo nagne prema njima. Da se makar malo ide njima na ruku, da im se povlašćuje i koliko bilo daje za pravo. Nima im se ne smije davati za pravo. A čemu nas to danas pozivaju? Da im prešućujemo, da im poglašujemo, da im odobravamo sve što rade, da to ne nas pozivaju. I najviše nam zamjeraju što govorim, jer ovo je, kako oni kažu, tendenciozan govor ima neke iza sebe ciljeve mračne, da tako to je ono što nas kritikuje. تويوم الله سبحانه وتعالى zabranjuje. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا Nemojte što da nagnete prema Zulim zulumčara. A šta je najveći zulim? Ja je na tushrik billah. O sin, ko ne čini širka Allahu, kaže Lukman alejhi selam svome sinu. Inna širka la zulmun azim. Širk je najveći zulim. Ogroman zulim. Dvora srce ili nam ladina zbaramo, ne nagnutije zulumčari, nepravednici, najveći su mušnici, jer su novatari nepravednici, jesu ispod toga. Nemojte nagnjati njima. Nemojte nimalo da ih pogledajte u teškirima. Šta znači nemojte im nagnesti, Nemojte im povlaštivati. Nemojte im davati za pravo. I nemojte im pomoć tražiti da oni pomisli da su pravo. Nemojte kod njih zaštite, kaže. Fata mesta kolumna. Nemojte to raditi, pa da vas uhvati vas. Pa da vas zahvati vas. Ako to uradite, nije to mala stvar. Neki misli da je to nešto, ovdje mi slobodni, imamo pravo da taktiziramo. Vidi šta će ti zašto taktiku Allah pripremiti. Gledaj, gledaj za svoju mudru i tvoju taktiku, što im što prešućuješ, i plaća se kao da su oni u pravu i neće da ih to spočita. Pogledaj, čine se Allah prije, ti nije to mala stvar. Nemojte nadjeljati prema zulumčarima pa da vas dohvati iz vatra. Zašto bi ti nagao prema zulumčarima? Traži zaštitu. Allah će onda uči kod toga da te ulazi vatra na nekom min lah min Nema Nemate vi nikakvog pongača mimo Allah. Ej, nisu ti ovi pomagači, nemoj tu pomoć tražiti. Tu će te Allah vata sačekati. I imaš pomagača i zaštitnika mimo Allaha. Ma lakum i dunjina i neulija, sam na ratom stvaru. Inače, nema vam pomoć. Od koga? Niko vas zaštititi pomoć neće od Allaha. Inače, teško vam. Nisu mala stvar. Nisi slobodan ti koliko tu da se ti to je put ka vatri Allahove i put ka Allahove prijetni, onda vas nisko neće pomoći. Onda vam nema pomoći. Onda vam nema pomoći. Mnogi od sebe misle da su toliko pametni i zaštićeni da ne, ne može to njima A Allah subhanahu wa ta'ala je objavio ovakve prijetnje za ovu stvar, za ovu što sad ja govorim da je krupna stvar, naginjanje prema njima, je toliko krupna da je za tu stvar Allah subhanahu wa ta'ala šta prijetio samom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه شيء قريب. Da te mi nismo učvrstili, ti zamalo da malo prema njima nagnaš. Da te ne učvrstiš Zemljeno da prema njima malo nagne. Ko? Ti se sallallahu Iako je on šta? Masum. Ne pogreši u ovom pitanju. Ali ipak Allah stvarno tada objavio ovaj prema njemu. Da se mi nismo učvrstili ti ili malo prema njima nagneš. Šta je onda sa ostalima koji Allah ne učvrstio? Jer to nisu opasnosti da prema njima malo nagne. Zar nisu opasnosti da prema njima مر مر مر شيئا قليلا يقول الدكتور تذكر تذكرني محمد الترمذي والله نجر إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات onda bi ti osjetio toplu kašu i e na dunjalku i na ahiretu. I na dunjalku i na ahiretu. Pa ako je ovo prijetnje Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, onda su svi poslije njega i mi ovoj prijetnji preći. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji su ispunili ove stvari i očistili se od širka i od mušika i od novotara i koji su na pravom jasnom putu i koji će na njemu stojati i njemu podijati. قل الله سبحانه وتعالى لنا يقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه ايها المؤمنون انه هو الغفور الرحيم للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الامين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دعي الرشا نرجع لكم في الكتاب بس كمان ما يسمع من اي شبيه في الجنة ما نكتب وجد موسى بس انا بريستون سيد كتاب نبي الكافر في سور سايبر بس انا بريستون سيد في الكتاب المناقشه Zatim, dok im ne budemo nepokorni, moramo im vađi branjeti, da im budemo nepokorni. Zatim, dok se ne prestane naginja prema njima. Za sve ove stvari, Allah s.w.t. prijeti čim sobom. Sobom. Ja ti šta gori na dunjaluku i na ahiretu da ti prijeti. Allah s.w.t. gospodarski sektor. Za sve ove stvari Allah prijeti ti od Allaha nikakvog zaštitnika ni pomagača, u Allahu valiju mutaqin. S druge strane, ispuni ovo, pa Allah je zaštitnik mutaqin. Allah se sam. Allah je zaštitnik mutaqin. Ostale su dvije stvari, a to je da se prestane poklanjati ljubav prema onima koji se suprotstavljaju Allah subhanahu kada je poslanicu sallallahu alaihi sallam. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله مي تشمعت اليد النار دبولي دبولي والله يسودي لا ادبولي هنا كي تسبتك يا الله يكسني ما كربيلي ولو كان اباؤنا وابناؤنا واخوانهم وعشيرتهم ما كربيلي يهو يرسل يسيلوا براسا روزنا ما كربيلي هنا فاشتاي سوني كوناجني يبولي كافر منافكه stare nevjernike koji кои nisu ni brat, ni otac, ni, ni, ni rod. I prema njima dakle. Šta je bakan? Šta je sa onim? U ni onima? ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصبه جهنم وساءت مصيرا opet Allah s kama ta'ala priti džehennem kome ko se suprostavi Allahu poslaniku sallaha i sallam. nakon što mu je uputa postala jasno. Nakon što mi upsa postala jasna, mi vidimo koliko je oni koji su bili imani ove dana i stojali na njenom čelu. Gdje si sad? Sad im neugodno što nisi. Mi molimo Allah stvarno tada da dobro da se pokaju. I pozivamo ih, hajde opet vidite. Idite pravim putem, mi ćemo ići za vama. I pristegu ćemo nam dati. I što god hoćete. Ali Boga je što uradila. Nakon što je uputa postala jasna. Hoće li se ići putem vjernika? Nije, nego i bude i slijedi. Nakon što je uputa postala jasna, se postavi sa Allahom, sa nekako Allah, je zelen, i slijedi put koji nije put vjernika. Zar je to taj put kojim nas pozivate puta sada stava Allahom poslanika sallallahu je zelen? Nije to put vjernika. Kad kaže Allah subhanahu wa i slijedi put koji nije put vjernika. Na koje je to prvo vjernike odnosi? Ili put vjernika koji? Sam Allahu poslanika sallallahu nije sallam. Ovaj izraz vjernika prvo njih obuhvata. A zatim svi vjernici koji su išli njihovim putem poslije njih. Nije to put vjernika. Nije su put vjernika. Koji se suprotstavili Rasulu sallallahu alaihi sallam nakon što mutra postane jasna i bude slijedio put koji nije put vjernika. Ovo je očito gdje nas podijaka. I kod nas zove i sada objašnjava se da to nije put vjernika. Ni oni prvi, ni oni koji su njima išli putem. I to je nema ljubav prema onima koji neće pravo putem. Koji se suprotstavljaju Allah subhanahu wa ta'ala i I to je četvrta stvar. I peta stvar ne smije nikada, nikada, nikada, ni u djelju, ni odvijevanju, ni ponašanju, ni govoru, ni sjedenju, ni jelu, ni piću uličan, ne smije oponašati kafir. I nevjerni. Od stvari u bilo čemu što je specifična karakteristika nevjernika. Zato što Allah u sallallahu alejhi sam sellem rekao: "Men da bi qaumin fa huwa minhum." Ko ponaša jedan narod, on je od njih. Kaže: "Ima šeho Islam Tejmi Jarasmatullahi Ali, da vanjsko značenje ovog hadisa znači da je kjera. To ponašanje. Posebno, ako se to odnosi ponašanje, šta? U njihovo oponašanje u vjeri. Oponašanje u vjeri. A ovo nije nešto daleko, ovo oponašanje u vjeri, ovo oponašanje u vjeri, židova i kršćana su pretpune naše dane. Nemojte misliti da je to nešto daleko što se ne događa, pa mi naprazno onako upozoravamo. To su stvari koje su oko Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi usulke na pravi put. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učinje od onih koji će svojim rukama, svojim životima i mjestima, svojim znanjem, svom svojom snagom utjecati Allah subhanahu wa ta'ala vjeru i uspostavljati šarijet. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učinje od boraca na Allahom putu, koji će uspostavljati red Allahu red na Allahove zemlje. Molim Allah subhanahu ta'ala da nas sačuva svaki zagled. Molim Allah subhanahu ta'ala da pomogne našu braću muđahide koji se bore na Allahovom putu. Molim Allah subhanahu ta'ala da ujedini njihove stakove. Molim Allah subhanahu ta'ala da obrda svoj koga spori. Molim Allah subhanahu ta'ala da obrda svoj koga spori. Molim Allah subhanahu ta'ala da nas počasti da budemo od njegovih vojnika i njegove vojske koja će uspostavljati red, a uklanjati nered i pitu na prvom redu širk, ona vas samo traži da nas počasti da budemo od njegovih vojnika koji će uspostavljati red na zemlji i Allah subhanahu samo ta'ala vjer. Molim vas, samo wa da to nas primi. Molim vas, subhanahu wa da nas počasti da oni koji se suprotstavljaju ovoj vjeri i koji obraćaju od njih i oni koji pozivaju širku i kufru, da je Allah subhanahu wa našim rukama ponima. Volim Allah subhanahu wa da uputi ovaj narod sa kojim mi živi. Volim Allah subhanahu wa da uputi ovaj narod, zaista ovaj narod ništa o Allahu vjeri ne zna. Volim Allah subhanahu wa da ih uputi. Volim Allah subhanahu wa da od njih i od njihovog potomstva učini one koji će biti Allahova i Allahovi, Allahovi borci, borci na Molim Allah da izvuči naše bolesne, da pomogne našim koji su u i nevoljama. Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne dužnicima da dugove. Allah ta'ala da oženje da nam se smiri, da nam oprosti, da nas uputi, الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على البلاء قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله